E, da li je poslanik sallallahu alaihi ve sellem uhvatio i vezao, odnosno zavezao šeitana? Da je sallallahu alaihi ve sellem nam imao kontakt, da je rekao da nije dove njegova brata Suleiman ali se tu selam znači kome Allah subhanahu wa ta'ala dao vlast nad džinima da bi ga zadržao da se sutra upravo uvjere ashabi vide znači tragove džina kao privezanog u mesčidu. Znači ovdje vidimo da sallallahu alejhi ve sellem ostavio upravo da ta vlast potpuna nad džinima je da upravo data sa izuzetkom Sulejmanu alejhi ve sellem. A naše znači da ih možemo odbaciti, da možemo znači a ne da imamo mi vlast nad njima.